الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a lokaci irin wannan muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan mu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin imamu na maliku ibn anasin a rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata muna cikin kitabu salatul kusuf mun a ƙarshen hadisi na 447 a yau za mu tashi a ba a farkon babi na biyu a cikin kitabu salatin kusufi shine babu ma ja a fi salatin Kusufi abinda ya zo game da sallar kusufi hadisi na 448 ƙala haddasani ya haya an malikin an hisham ibn urwa an faɗi mata bintil munzil an asma'a binti abi bakar as-siddiq annaha qalat ataitu aisha zawjan nabiy sallallahu alaihi wasallama hina khasafati ash-shamsu fa idha an-nasu qiyamun yusalluna wa idha hiya qa'imatun tusalli fa qultu ma lin-nas fa asharat bi yadiha nahwa as-sama'i wa qalat subhanallah fa qultu ayatun فأشارت برأسها anna'am qalat ka umtu hatta tajalla lil gaishi gashi waja'altu asubbu fawqa ra'si ma'a fahamidallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi sun maƙala. ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maƙami hada, hatta janna wannan ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أهدكم فيقول لكم ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموكن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء fa ya kulu la adari sami'itun nasa ya ƙulu na shay'an fa ƙultuhu imamu na maliku ya karɓo wannan hadisin daga hishamu ɗan hishamu ɗan ƙurwa ya karɓo daga fatima bintin munzir an asma binti abi bakar as ita kuma fatima ta karɓo daga asma'u binci abubakar as-siddiq asma'u yar sayidina abubakar allah ya ƙara yarda da ita matar zubairu ibn al-awwam matar zubairu ibn al-awwam wadda yar uwa ce kuma ga aisha allah ya ƙara mata yarda mahaifiyar abdullahi dan zubairu to asma'u take cewa ataitu aisha na je wurin aisha zaujen nabi sallallahu alaihi wasallam matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na kasafati shamsu lokacin da rana ta yi kusufi lokacin da rana ta yi kusufi a zamanin Manzon Allah fa'idan nasu kiyamun musalluna lokacin da ta je sai ta ga mutane suna tsaye musalluna suna sallah fa'ida ƙa’i matun tusalli sai na samu Aisha ita ma tsaye tana sallah su mutane suna cikin masallaci manzan Allah yana jagorancin a sallah ita kuma tana bin su faƙuntu malin nasi. da ta zo sai asma'u take cewa miya ya samu mutane yau fa sharat biyadiha na hawa sama wa qalat subhanallah sai aisha ta nuna sama ta nuna rana cewa ga abin da yake faruwa ta ce subhanallah ta nuna sama ta ce subhanallah fa asma'u ta ce sai na ce ayatun fa sharar bi ra'siha annam sai ta ce aya ce daga cikin ayoyin ubangiji ta faru fa sharar bi ra'asiya sai aisha ta nuni da kanta annab ta kada kai tace ce eh aya ce daga cikin ayoyin da Allah yake turowa dan ya tsoratar da mutane da su kamar yadda ya faɗa wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah subhanahu wataala yakan zo da waɗansu ayoyinsa dan su zama gargadi ga mutane to daga ciki akwai kusufin rana ko na wata idan zunubban mutane suka yawa suka taru to sai Allah ta'ala ya bayyana da wannan don ya zama alama ga mutane cewa abubuwan da ake aikatawa sun yawa na saban Allah mutane su gyara da haka ta ce aya ce aisha ta ce e aya ce qalat fa qumtu hatta tajalla lil gashi waja'altu asubu fawqa ra'sil ma'a tace ita ma sai ta tsaya ma'ana ita ma sai ta kabbara wannan sallah ta shiga aka daɗe tsaye aka daɗe tsaye mun karanta a baya irin dogon karatun da ake ciki asma'u ta ce hatta ta jallani algashu har sai da ya kai ga saboda gajiya da tsayuwa algashu yana lullube ni asalin algashu su ba yake nufi ko fitar hankali to amma nan masominsa ake nufi hankalinta bai fita ba ba ta suma ba amma saboda gajiya ta fara jin alamun kamar hankalinta zai dauke waje alki asubbu a ra'sil ma'a tace sai ta dinga zuba ruwa a kanta, dan ta samu sauki dan ta samu sauki to haka aka yi ta yi har aka ƙara wannan sallar da aka ƙara sallah fahimidallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya gode ma Allah wa alaihi ya kuma yabi Allah sun maƙala sai ya ce wannan hudubar da yake nan bayan an ƙare ko wa'azi kamar da wasu malamai suka ce wa'azi ake ba huduba ba sai manzon Allah yake cewa ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami haza. manzon Allah ya ce babu wani abu wanda ban gani ba gani na hakika face sai da Allah ya nuna min shi a wannan tsayuwar a lokacin da ake wannan sallar duk abin da ya kamata a nuna manzan Allah na abin da ya faru ko na abin da ke faruwa ko wanda zai faru a nan gaba sai da a gwada manzan Allah shi manzan Allah ce haccal janna wannan har aljanna har wuta an gwada mu a wannan tsayuwar a wannan tsayo duk sai da Allah ya gwada masa shi yasa a hadisin baya manzo Allah yake cewa law ta'lamuna ma a'lam da ku kun san abin da na sani manzo Allah ce da hikkum qalilan wa la bakaytum da kun yi dariya kadan da kun yi kuka da yawa so ba abinda ba a gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wannan tsayuwar an gwada masa har wuta har aljanna har ma a ruwayar baya manzo Allah ya ja da baya sai ga kamar wutar zuwa wani harshen wuta ya tuhu sai ya baya a wata ruwaya da aka nuna masa aljanna har ya mika hannu kamar zai ɗauko dauko yayin itacen aljanna manzo Allah ya ce da na ɗauko shi na kawo da kun ta cin shi har duniya ta tashi to kaga an gwada musu abubuwa sai ya ce wala kada uhiya ilayya sannan kuma an yi man wahayi annakum tuftanuna fil quburi cewa kuɗin nan za a fitile ku a cikin ƙabari, za a yi muku jarabawa a cikin ƙabari. misla aw qariban min fitnatid dajjal manzo ce fitinar kabari ta kusa ta yi daidai da fitinar dajjal ko kuma daidai take da shi ka rabin jal fitina ce ba ‘yar ƙarama ba ga mutane har saboda fitinar dujal duk annabin da Allah ya haiko manzo Allah ce sai da yawa mutanensa gargaɗi game da dujan cewa in wani mutum ya bayyana dujal kun ji fitinin shi kun ji fitinin shi kun ji fitinin shi ga yadda za ku kare kanku daga fitinar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo shi ma yawo mutanensa bayani game da tushen wani fitinannen mutum ne wanda za a yi a ƙarshen duniya zai fiti duniya gaba ɗaya ya halakar da da yawa daga cikin mutane ya karkatar da su daga bin Allah to wannan fitina ta dujal manzo Allah ya ce ta kusa ta daidai fitinar kabari wanda mutum zai fuskanta a cikin kabarinsa kwatankwacin fitinar dujal ce ko kuma ƙariban ta kusa ta kamo fitinar dujjal wannan sai nuna mana cewa akwai fitina cikin kabari akwai jarabawa a kabari sannan wannan fitinar ta cikin kabari ba ya karamar fitina ba ce ba inda har manzan Allah zai kwatanta ta da fitinar dujjal to ba karamar fitina ba ce ba sa yasa na Uthman ibn Affan aka ruwaito idan ya ga sabon kabari sai ya tsuguna ya ta kuka har sai gemun shi ya jike da hawaye idan aka tambaye shi ya ganin kabari kawai zai sanya aka yi ta kuka sai ya ce wannan kabarin da kuke gani shine masabkin farko na dan adam bayan ya bar duniya idan kabarinsa ya yi kyau to duk abin da zai biyo baya zai zama mai kyau idan ya lalace kabari ya lalace aka samu matsala a cikin kabari duk abin da zai biyo baya zai zama marar kyau zai zama mai haɗari ga mutum shi ya sanya in yi ga sabon kabari sai yana kuka da haka fitina ce a cikin kabari wanda ɗan adam yake fuskanta shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya tsaya kan kabarin mutum bayan an gama rufe shi bai cewa a roƙa wa mutum komai sai dai a roƙa mashi Allah ya bashi shi ikon amsa tambayoyin da za a yi masa wannan tambayoyin da za a yi mutum su ne fitinar kabari da idan mutum ya kasa bayar da su amsa to ya faɗi to kuma fitina ta same kenan Allah ya tsare mu da haka haka manzan Allah ya ce a nan mai ruwaya ya kawo maganganu guda ya ce annakum tuftanu na fil quburi mithla au qariban kaga magana biya kawo daidai da fitinar dujjal ko kuma ta kusa kamo fitinar dujjal to sai ita mai ruwaya don fatima bintul munzir ita ke fadar wannan ruwaya daga da tarwato daga asma sai ta ce la'adari ayyatuhuma qalat asma'u cikin biyun nan ban san wanda asma'u ta faɗa ba shin misla ta ce au qariban ta manta amma dai cikin biyun nan ta faɗi guda ɗaya to haka marwata hadisi suke sai su kawo duka biyun ciki dai an faɗi guda ɗaya me da kabari sai manzan Allah ya ce yi uta ahabukum za a zo ma fi kabarihi a cikin kabarinsa wal'ati malakani masu zuwan nan waɗansu mala'iku ne guda biyu ɗaya da ce mashi munkar ɗaya da ce masa nakir su ne mala'ikun da ke tambaya a cikin kabari fayu ƙalu lahu in suka zo kabarin suka samu mutum a ciki fayu ƙalu lahu sai su ce mashi ma'il muka bi hadar rashin me ka sani game da wannan mutunan me za ka ce game da wannan mutunan me iliminka game da wannan mutunan suna nufin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam me za ka ce game da manzan Allah me ka sani game da manzan Allah fa'ammal mu'minu awin muqinu sai dai manzan Allah ya ce amma kun ga shi mumini mai imani ko kuma al-muqinu al-mu'min awin aw muqin wanne cikin manzan Allah ya faɗa nan ma faɗi mace ce la'adari, adari ayya zalika qalat asma ban san wanda ta faɗa cikin biyun nan ba amma dai ko dai al-mu'min ko al-muqin ta faɗi ɗaya da yawan malamai sauran jihar da al'ummi faya ƙuni to shi mumini mai imani in suka kawo masa wannan tambayar me za ka ce game da manzan Allah faya ƙuni sai ce huwa muhammadu rasulullah e, da wannan mutunan da muka tambaye ni game da shi shi ne muhammadu manzan Allah manzan Allah ja'ana bil ce. ya zo mana da hujjoji bayyanannu ko kuma albayyanata almu'jizat ya zo mana da hujjoji mu'jizozi wanda suke nuni zuwa ga cewa da gaske Allah ya aiko shi kuma shi manzan Allah ne dan aikin Allah ne ya zo mana da su wal huda ya zo mana da shari'a ya zo mana da shari'a fa ajabna wa amanna wattaba'na sai muka karɓa kiransa wa amanna muka yi imani wata ba'ana muka bi shi ya ce bin manzan Allah eh na ya ce bin manzan Allah bin sunnarsa ko wata ba'ana muka bi shi lokacin yana raye ka bi shi a duk abin da ya ce idan babu shi ka bi sunnoninsa ka bi abin da ya faɗa to yace mun yi imani mun karɓa kiransa mun yi imani shi kuma mun bi shi wani ƙari da sai a ce mashi nam salihan kada alimda in kunta la mu'minan sai a ce to kwanta ko bacci mai kyau mai daɗi eh ba mamaki da ka ba da wannan ansar don mun san kai dama mai imani shi kenan ya ci tambaya ya haye wa'ammal Munafiku, munafiqu murtab mazala ce amma kun ga munafiki aw murtab koko mai shakku nan ma fadima bintul munzir ta ce la adari ayyatuhuma qalat asma ban sani munafiki ta ce ko almurtab fayan ƙuri shi kuma aka tambaye ni za ka ce qala shi kuma sai ya ce fayan ƙuri sai ya ce la adari wala ban sani ba ban san komai game da shi ba samicin nasa ya ƙuru da she'an kawai dai mun ji mutane suna faɗar wani abu game da shi faƙultuhu mu ma sai muka ce to shi kuma wannan ya faɗi jaraba ce ya faɗi shi ya faɗi ke shi kenan kawai sai a buɗo mai azaba a taimasa azaba a wata ruwaya shi wancan salihi mumini da ya ba da amsa sai a nuna masa a ce to kaga da ka yi kuskure ba ka ba da amsa ba ga inda za ka ce sai a nuna mai gidan shi da wuta amma yanzu da ka ba da amsa ga gidanka aljanna sai a nuna mai gidansa na aljanna sai a buɗa mai kabarinsa sai a yi mai wayarin a jona kabarinsa da gidan aljanna nema aljanna tana zo mai cikin kabarinsa idan ya kwanta baccin nan yana hutawa sallolin shi za su dinga zo masa hira sai ya kagara a tashi duniya saboda ne ya sa abinda zai iske in ya tafi aljanna ya fana munafi'in nan ko kafirin nan wanda ya kasa bayar da amsa za a matsa kabarinsa za a dinga yi masa azaba za a jona kabarinsa da wutar jahannama azaba tana zo mashi zai ji dama kar a tashin duniya saboda ya san in an kai shi wuta azabar da zai gani a wuta sai tafi wannan da wanda ya sami ni'iman nan a kabari da wanda ya sami azaban nan a kabari haka zai zauna iya lokacin da Allah ya so ya zauna wani zai yi shekara miliyan duniya ta fi shekara miliyan Za ku wanda ya mutu ya mutu shekara miliyan ɗaya baya amma har yanzu ba a daga duniyar ba wani ya yi shekara ɗari biyar kwance yanzu cikin kabari yin sahabban da muke karanta hadisansu ba wanda bai samu ƙasa da shekara dubu a cikin kabari ba to mu ma idan an sanya ba Allah kaɗai ne ya san mu kuma shekara nawa zari. wannan bai sai zama fitina ga mutum ba ya isa ya zama fitina shi yasa ko ga manzon Allah yana ba neman tsari daga azabar kabari muhimmanci har ta kai ga duk sallar da zai yi a tafiya ƙarshe sai ya roƙi Allah ya tsare shi daga azabar kabari to Allah ya tsare mu baki ɗaya a wannan ruwayar an zo da tambaya ɗaya daga cikin tambayoyin da za a yi wa mutum cikin kabari za a tambaye mutum addininsu za a tambaye mutum Allah Marrabuka, rabbuka wane ne abin bautar ka waye ubangijinka wa ma dinuka menene addininka to sannan sai wannan tambayar me ka ce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai ta hudu me ka ce game da alqur'ani wannan su ne tambayoyi guda hudu wanda duk wanda aka sa a kabari sai an mai waɗannan tambayoyi da an sa mutum cikin kabari an gama rufe shi nan take za a tada shi mala'ikun nan su mai tambayoyi shi yasa manzon Allah idan an gama rufe mutum sai ya ce ya ku jama'ar da ke wurin nan ku roƙa ma ɗan uwanku Allah ya bashi ikon yin a bayani sai ce fa innahu la'ana yus'alu yanzu din nan za a daga shi a mai tambayoyi to Allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa to wannan babu ya karewa wa alaikum salam a ba an ce wa amal munafiqu ba awal murtab kahiri ma za a mashi wanda aka sa sai an mashi ka gani? yawa wa alaikum salam to malamai suna maganganu shin da wani yare ne za a yi communication da yarensa koko da larabci waɗansu malamai suna gan da larabci za a yi waɗansu kuma suna ganin kowa za a tambaye shi da yaren shi amma idan an samu shiga aljanna to ita kama aljanna da larabci za a yi magana don domin yaren mutane aljanna shi ne larabci to amma waɗannan tambayoyin da za a yi akwai malaman da suna ganin mutum za a yi mai da yaren sani waɗansu malamai kuma suna ganin da larabci za a yi mashi to allah dai shi ne mafi sanin abin da ke daidai Su akwai waɗanda suna ganin da yarensu za a yi masa waɗansu kuma suna ganin da larabci za a yi mashi wa salam na'am hmm. a shi wannan can wajen hisabi wajen hisabi ne gaɓoɓi suke yin magana Allah zai umarci gaɓoɓi da su yi magana wurin hisabi ne ba a cikin ƙabari ba ne ba to ya ce kitabul istisqa'i babu da fil istisqa to mun fito daga sallar kusufi na rana ko na wata to sallah ta gaba kuma daga cikin salloli wanda malam ya kawo ita ce sallar roƙon ruwa sallar idan aka samu fari ko ruwa ya jinkirin sabka ƙasa ta bushe amfanin gona ya lalace ko ta san lalacewa dabbobi ba ruwan da za su sha to a irin wannan yanayin a tsari na musulunci sai aka shar'anta yin sallah guda rabe a biyu don a roƙi Allah ta'ala ya shayar da mutane ruwa wannan sallar ita ake ce masalatul istiskari to wannan kitabin zai yi magana akan wannan sallar babi na farko a kitabin yace babul amali fil istisqa'i wannan babin zai karantar da mu yadda ake sallar roƙon ruwa qala haddathani yahya an malikin an abdullahi ibn abi bakar ibn Ibin ibn annahu sami'a abbad ibn tamim yaqulu sami'tu abdullahi ibn zaid al-mazini yaqulu kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila al-musalla fastasqa wa hawwala rida'ahu hina istaqbala al-qibla Imam Malik ya karbo daga Abdullahi ibn Abi Bakar ibn Amr ibn Hazmin. annahu sami'a abbad ibn tamim ya ji abbad ibn tamim ya kuli yana cewa sami'tu abdullahi ibn zaid almazini naji abdullahi ibn zaid almazini sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila al-musalla manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana ya ta zuwa filin sallah shi ne al-musalla filin sallah inda ake sallar idi shi ba masallaci ne gina ne fili ne to nan ake zuwa wannan ya nuna mana sallar roƙon ruwa a masallacin da mutane suke yin sallar idi a nan ake zuwa a yi ta fastaska sai yi sallar roƙon ruwa azurƙani ya ce wannan abu ya faru a cikin watan ramadan a shekara ta shidda bayan hijira kamar yadda ibn hibban ya fa'idantar da haka a wannan lokacin ne aka samu wannan fari sai manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita yi wannan sallah ta roƙon ruwa sannan azurƙani ne ya ce واتفق فقهاء الأمسار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وقال أبو هنيفة والنخئي ودائفة من التابعين لا يصلي له وإنما فيه بروز للدعاء والتبوء خاصة آه، ما لم na musulunci sun hada kan shar'anta yin wannan sallah ta roƙon ruwa wa annaha raka'atani kuma sun hada kan cewa raka'a biyu ce ake yajharu fihi ma bil qira'a liman zai yi karatu a bayyane wannan mafi yawan malamai shine abin da suka tafi akai amma Abu Hanifa da Ibrahimun an da waɗansu daga cikin tabi'ai su suna ganin ba a yin sallar roƙon ruwa sai dai aka samu fari to mutane su fita zuwa masallacin idi don a addu'o'i a nuna ƙasƙantar da kai ga ubangiji amma ba za a kabbara sallah a ba haka su malamai suka haka shi abu hanifa da naka'i da waɗansu malamai suke faɗa sannan ya ce sai manzan Allah ya wannan sallah ta roƙon ruwa wa hawwala rida'ahu fi nastaqbal al-qibla sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya mayafinsa ya juya mayafinsa lokacin da zai fuskanci al-qibla lokacin da zai fuskanci al-qibla idan aka je masallacin idi ko aka je masar da za a yi sallar roƙon ruwa da an zo ba a kiran sallah ba a iqama za a kabbara ne kawai a karanta fatiha a karanta sura a yi ruku'u a dago a yi raka'a ta biyu a karanta fatiha a yi karanta sura a yi ruku'u a yi sujada a yi sallama to idan aka yi sallama aka ƙare to sai liman ya tashi sai ya fuskanto mutane idan ya fuskanto mutane sai ya huduba a wannan hudu ba zai gode ma Allah ya yi yabo ga Allah ya yi salati ga manzan Allah sannan ya bayyana halin da al'umma ta samu kanta na rashin ruwa sannan ya kawo waɗansu daga cikin dalilai wanda suke haifar da haka sannan ya faɗi hanyoyin da al'umma za ta fita fita daga wannan halin sannan ya kira mutane zuwa ga yawancin istighfari da sauran ayyuka na tuba da mayar da haƙoƙi ga masu haƙoƙi don a samu mafita a wajen Allah to da ya ƙara wannan hudubar sai ya koma ya kalli alƙibla sai ya addu'o'i zai daga hannuwa ya addu'o'i to lokacin da manzan Allah ya zo lokacin da ya juya din nan zai kalli alƙibla don yin wannan addu'o'i to kamin ya fara addu'o'in ana son ya juya mayafin da ke jikinsa mayafi ne suke yafawa haka to sai a kama haɓar hannun dama sai ta dawo hannun hagu haɓar hannun hagu ta dawo hannun dama to da haka wannan juya mayafin sai a daga hannuwa sai a addu'a mamu suna cewa amin to da ya ƙara addu'a shi ke da an ƙara sallar roƙon ruwa sai a dawo gida a ga abin da Allah zai in ba a samu ruwa ba washe gari za a koma haka za a yi ta yi har sai an samu ruwa ruwan da ya wadata tushi kenan sai a yanke ta to wannan shine yadda ake ita wannan sallar roƙon ruwa wasu ila maliku an salatin istisqa'i kan biya yahya ce an tambayi imamu malik game da sallar roƙon ruwa kam hiya shi raka a nauci wa ƙari sai imamu malik ya ce raka ni, raka biyu ce walakin yabda'ul imam bis salati qabla al yace sai dai idan an je masallaci idi inda za a yi ta to ana son liman ya fara salla kamin huduba fa yusalli raka'atayn sai ya salla raka'a biyu summa buƙa qa'iman to ka gani sai ya tashi wa mutane hudu ba daga tsaye to bayan ya gama hudu ba waye da u sai ya addu'a wa yastaqbilul qibla zai fuskanci al-qibla wa yuhawwilu rida'ahu hina yastaqbilul qibla zai juya mayafinsa lokacin da zai kalli al-qibla wa yajharu fi rak'atayn bil qira'a zai yi karatu a bayyane a wannan rakawai guda biyu wa idha hawwala rida'ahu idan zai juya mayafinsa ja'alan bi ala yaminihi ala shimalihi habar da ke hannun damansa kafaɗar dama ita za ta koma hagu wallazi ala shimalihi ala yamini ta hannun hagu ta dawo dama kun gane yadda yake juya ku wa yuhawwilu an-nas ardiyatahu idha hawwala al-imamu rida'ahu imam ali ce, sannan mamu da ke zaune a bayan liman su ma za su juya mayafinsu lokacin da liman yake juya mayafinsa wa yastaqbiluna al-qiblata wa hum qu'udan amma su za su juya ne suna masu fuskantar al wa hum qu'ud suna daga zaune shi kuma liman yana daga tsaye ma malika aka tambaye shi yadda ake sallar roƙon ruwa ce ga yadda ake yi ta mun fahimta to wannan shine yadda ake sallar roƙon ruwa haka idan aka samu fari haka ake fita bayan gari a yi wannan sallah yadda ake yin ta haka a lokacin da za a fita an so an kamun a fita a kira ga mutane su yi istighfari a yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah a kira ga mutane su maida wa haƙoƙin mutane wanda suke a hannunsu to idan aka yi wannan sai a sanya ranar fita idan za a fita an so mutane su fita cikin shiga ta nuna ƙasƙanci ga ubangiji ta nuna ƙasƙantar da kai ga ubangiji shi sanya ba a yin kwalliya kamar sallar juma'a ba a yin kwalliya kamar sallar idi in za a ce sallar roƙon ana tafiya ne da kayan aiki ko kayan da suke su ne koma baya a cikin tufafin mutum to haka ake so a tafi sannan ana so a tafi ana nuna ƙasƙantar da kai da damuwa dangane da halin da al'umma take ciki da damuwa dangane da abin da ya jefa al'umma cikin wannan halin to haka ake so a jaya wannan sallah idan an ƙare kuma sai kowa ya koma gida babu ma ja'a fil istisqa'i babu na gaba zai yi magana dangane da abin da ya zo game da roƙon ruwa din roƙon ruwa mana irin addu’o’in da ya kamata a yi a yayin addu’a ta neman ruwa ɗin ƙala haddasan yahya an malikin an yahya ibn sa’ilin an amru ibn sha’ibin an na sallallahu alaihi wasallam kana idastas ƙaƙala allahun maski ibadak wa bahimatak wancin rahamatak wa ahimi baldakal mayit imam malik ya karbo daga yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id ya karbo daga amru ibn shu'aib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idastasqa qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi addu'a ta roƙon shayarwa yakan ce amru ibn shu'aib tabi'i tabi'i za a kunga wannan ruwaya ta zama mursala amma abu dawud ya sadar da ita da isnadinta to manzo Allah yakan ce Allahumma ski ibadak ya Allah ka shayar da bayinka ya Allah ka shayar da bayinka wa bahimataka ya Allah ka shayar da dabbobi Bahimataka, dabbobi su dabbobi saboda me su ma sukan amfana da ruwa daga nan suke samun ciyawa shi suke sha da sauransu wanshur rahmataka ya ubangiji kai sabkar da rahamarka ka sabkar da rahamarka ko ka yada rahamarka ka sabka ba mai ko'ina wa ahli baldakal mayyit ya ubangiji ka rayar da gari almayyit wanda yake matacce karayar da shi da ruwan sama to an to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan a cikin addu'o'in da yake in ya zo istiskari قال وحدثني عن an عن Ibn ابن Ibn الله ابن أبي نمر عن أنس ابن مالك أنه قال جاء رجل ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah halakatil mawashi wata ƙadda'atis subulu fad'ullaha fada'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ومؤرنا من الجمعة إلى الجمعة قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تحدمت البيوت وانقطعت السبل wa halakatil mawashi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma zuhural jibali wal akam wa bu'unal awdiya wa manabitash shajari qala fanjabat anil madinati injib injiyab thawb Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga Sharik ibn abdullah ibn amru eh, ibn abdullah ibn abi namari shi kuma ya karbo daga anas ibn malik annahu qala anas dan malik yace ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sai ya ce ya rasulullahi halakatil mawashi dabbobi suna halaka a ruwayi da dama sun nuna wannan mutumin ya zo ne ya iske manzan Allah yana hudu a ranar juma'a manzan Allah yana hudu sai wannan mutumin ya shigo masallaci yana shigowa ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah halakatil mawashi dabbobi suna halaka wata ƙadda a ci subul hanyoyi sun daddatse komi ya tsaya fadullaha ka roƙa mana Allah ya saukar da ruwa wai can dabbobi suna mutuwa saboda babu ruwa hanyoyi sun tsaya saboda ai raƙuma ne ake amfani da su wajen zirga-zirga to ba ruwa raƙuman su ma yanzu ba su iya wannan zirga-zirga da aka komi ya tsaya sai ya roƙi manzan Allah ya ce ka roƙa mana Allah fad'ullah roƙa mana Allah ya shayar da mu ruwa fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa sai ya roƙi Allah ya shayar da su ruwa a wata ruwaya aka ce farafa ya daihi ثم قال Allahumma أجسنا اللهم أجسنا اللهم أجسنا salasa مرات shi ya Allah ka shayar da mu ruwa ya Allah ka shayar da mu ruwa ya Allah ka shayar da mu ruwa wa mudirna min aljuma'ati ila aljuma'a ana sai ce sai ko aka aka kece da ruwa tun daga wannan juma'a ruwa ake har wata juma'a ta zagaye a wata ruwaya ana sai ce a lokacin da wannan mutum ya shigo yace roƙon Manzon, Allah ya addu'a a shayar da ruwa ya ce na rantse da Allah a sama babu wani hadari ko wani girgije ai sai an samu hadari za a sa ran samun ruwa ku to babu ruwa ba girgije ba hadari ya ce amma Manzon, Allah yana wannan addu'ar kawai sai muka ga wani ɗan girgije ya ce kamar tafin hannu a sama ya fito yana fitowa sai ya dinga budewa yana girma ya dinga budewa yana girma Kamar ka ce kobo ya cike ga ya mamaye gari kafin manzon Allah ya ƙara wannan hudubar an fara ruwa a cikin ruwa suka fita suka ce gida Anas ya ce haka aka ci gaba da kece ruwa har sai da za yi sati ya zago wata juma'a ta dawo ana ruwa kala anas ya ce faja a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a juma'a ta biyu juma'a da ta zagayo sai wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu ce wancan mutumin ne na wancan satin waɗansu ce wani mutum ne shi kuma da ya zo faƙala sai ce ya rasulullahi ya manzan Allah ta hadda matil buruj gidaje fa suna roshewa wanqalatis subul hanya ta datse saboda ba zirga-zirga ruwa ake wahala katin mawashi dabbobi ma suna mutuwa don ruwa ya yi oba gini yana faɗuwa gina dabbobi su mutu ruwa yana jan waɗansu dabbobi ya tafi da su su halaka ya ce ya manzan Allah ka roƙa mana Allah a tsaye da ruwan nan haka kala sai manzo fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya ce Allahumma zuhuran jibal wal akam wa butun al awdiya wa manabit ash-shajar sai da Allah ya sake daga hannuwa ya ce ya Allah wannan ruwa da ake zuhuran jibal a kai shi saman duwatsu a karkatar da shi daga cikin garuruwa Aje daji da shi inda duwatsu suke ai ta saman duwatsun nan wal'akam haka nan aje tsibirai da tuddai al'akam suka ce tudu tudu inda za a ga ƙasa ta tare ta yi tudu ba dutse ba ne ba amma sai ga yayi abin ga tsauni kenan ko ko tsauni ko wani abu kamar haka to aje can a ta yi wa buɗin al'audiya aje cikin kwarrai da kwazazzabai a ta zidda ruwan nan wa manabita shajari da daji inda itatuwa suke ba mutane a janye shi daga cikin gari a leta a ta yi wannan kuma hikima ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin wasu malamai suka ce da manzan Allah ya ce a daina ruwa kuma aka ɗauke ruwan shi kenan ba a ƙarin ba Ta kuma an shiga wani babu sai manzan Allah ya ce a karkatar da ruwan a cikin inda mutane babu su inda ba zai fitar da kowa ba a tayya a can kala ana sai ce fanjabat anil madina kamun ka ce kwabo sai ruwan da ya janye daga cikin garin madina ya ce injiya ba saudi kamar yadda ka san ana cire tufafi kamar yadda ka san mutum ya sanya tufafi zai cire a kaga da ya cire shi kenan ya rabu da shi to kawai haka ruwan nan kawai ya ɗauke lokaci guda sai kawai aka daina ruwa anis a wata ruwa ya ce kafin manzan allah ya gama hudu ba har rana ta fito sai ga shi mun fito mun ce gida cikin rana rana ta fito bayan sai da aka yi sati ɗaya rana ba ta fito ba wannan hadisin yana nuna mana cewa istisqa'i ya halatta a yi shi akan mumbari a ranar juma'a liman ya ɗaga hannuwa ya addu'a sannan kuma ana iya fita a je masallacin idi ko bayan gari a yi sallar roƙon ruwa idan aka samu fari ko aka samu buƙata ta neman ruwan sama to hanyoyin da ake bi a roƙi ruwa ɗin daga ciki akwai yin sallah sannan daga ciki akwai yin addu'a a kan bambari ranar juma'a kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana akwai hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na wanda yake karantar da cewa a cikin hanyoyin da ake bi a nemi shayarwa babu laifi ana iya zuwa wajen mutanen da ake ganin tsoron su ya bayyana a roƙe su su roƙi Allah ta'ala ya shayar da ruwa kamar yadda su sahabbai suke zuwa wajen manzan Allah suke ce mashi manzan Allah ya addu'a a ruwa yanzu da ba manzan Allah akwai salihan bayi kamar yadda da ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na umar sai suka dinga zuwa wajen Abbas ibn Abdul Muttalib sai su ce da Allah ya roƙi Allah ya ruwa sai kuma ya kuma sai ya ruwa wannan hanyoyin da ake bi kenan a nemi Allah ta'ala ya shahada ba sannan wannan hadisin yana nuna mana kamar yadda yake halatta a roki Allah ya shayar ruwa to idan ruwan kuma yayi yawa to kuma ya halatta a roki Allah ta'ala ya tsaye da ruwan amma ba za a ce Allah ta'ala muna roƙonka a daina ruwa ba sai dai a ce Allah ta'ala ka kai ruwan nan wurin da ba mutane wanda za su tagayyara in ruwan yayi yawa mun fahimta qala maliku fi rajulin fatatu صلاة istisqa'i wa adraka al-khutba فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع قال مالك هو من ذلك في ساعة إن شاء فألا أو ترك qala maliku imamu malik ya yi magana fi rajulin game da mutumin da fatat salatul istisqai sallar istisqai ta kubuce masa ya zo masallaci sai ya ce an gama liman yayi sallama wa adraka al ba, amma ya samu ba. ya zo ya samu liman yana ba. fara da an yusalliha fil masjidi aw fi baitihi idza raja wannan mutumin sai yayi nufin yi sallan nan ko dai a masallaci ko in ya dawo gida sai aka tambaye ma malik yana iya yi a gidan ko a masallaci kala maliki imam malik ya ce huwa min zalika fi sa'atin eh wannan mutune yana cikin sa'ati mana yana da yalwa yana da zaɓi ya ɗauki abin da yake so an bashi wannan damar in sha a fa'ala in ya ga dama ko in ya so ya yi sallar a gida ko a masallaci ɗin ya a masallacin in an gama hudu ba ya tashi ya kawo raka'a bi? ko kuma ya taho gida in ya dawo gida sai ya kawo raka'a bi? da niyyar sallar roƙon ruwa a raka ya ce in kuma ya so yana iya barinta domin nafila ce ba za a ce dole sai yayi ba to wannan shine abinda Imam Ali ya tattara game da ita wannan sallah ta al-istisqa sallar roƙon ruwa da kuma waɗansu daga cikin hukunce-hukunce wanda suka shafe ta Allah ya sa mu dace da haka idan an samu irin wannan yanayin to babu laifi a fita a ce ai wannan sallah a roƙi Allah ta'ala shayarwa idan kuma liman ya samu dama akan mambari ma ana iya addu'a ana ya samu waɗansu mutanen kirki a ce su ta addu'a Allah ya kawo ruwa idan kuma aka samu ruwa ya yawa to shi ma ya halatta a addu'a a roƙi Allah ta'ala ya janye ruwan daga cikin garuruwa a kai bayan gari da daji da sauran wurare inda mutane ba za su takura ba ko su cutu saboda ruwan ya yi yawa duk wannan mutane suna da yi wannan Allah ya sa mu dace to kuma anan nake gani ya kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi sabon babi kenan a kira sallah ina ganin anan za mu dakata idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da yarda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya Abin da muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladai inda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki ɗaya kamar yadda aka saba a lokaci irin wannan mukan gabatar da addu'o'i don roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya karɓa mana musamman daidai irin wannan lokaci wanda Allah ta'ala yakan karɓi addu'o'i kamar yadda ya zo a hadisai cewa tsakanin kiran sallah da iqama addu'ar da aka yi Allah ta'ala kan karɓe ta muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana dukkanin addu'o'in to kullu addu'a mu ta farko shine addu'a ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali musamman a jihar mu da sauran jihohi na musulmai mu ƙara yin addu'a mu roƙi Allah ta'ala wannan hali na tsoro wannan hali na rashin tsaro da rashin aminci da satar mutane da tara hanyoyi da kashe mutane da kai farmaki garuruwa da ƙauyuka mu roƙi Allah ta'ala da sunayensa kyawa da siffofinsa maɗaukaka Allah ya janye mana wannan hali na tsaro da muke ciki Allah ya janye mana wannan hali na rashin tsaro da muke ciki Allah ka maido mana da amincinka ka maido mana da tsaro da zaman lafiya a cikin jihar mu da garuruwan mu baki daya da sauran jihohi na musulmai da kasar mu baki daya waɗannan miyagun mutane masu wannan ayyuka na ta'addanci ya ubangiji bayinka ne Allah muna roƙonka kai mana maganinsu Allah ka karya su ka lalata aniyarsu Allah ka mai da mugun nufinsu a kan kansu Allah karka ba su nasara Allah karka taimake su Allah ka watsa su ka watsa aniyarsu ya Allah Allah ka darkake su ya Allah Allah ka nuna mana ƙarshensu ya Allah Allah ka ɓata su duk abin da suka tara Allah ka lalata shi Allah ka lalata makamansu ka lalata duk wata dukiya wanda suka tara ta hanyar wannan zalunci waɗannan addu'o'i kuma mu ci gaba da yin su ya koyan uwa musulmai sannan addu'a ta biyu addu'a ce ta neman sauƙi a wajen Allah musamman dangane da hali na rayuwa wanda al'ummar wannan ƙasa ta samu kanta wanda kamar yadda duk wanda yake zuwa kasuwa zai lura da cewa kullum ana samun hauhawar farashi musamman na kayan masarufi da kuma kayan abinci kuma tashin farashin tashin tashi hauhawa ce mai tada hankali duk mai hankali idan ya kalli yadda abubuwan nan suke dagawa. to hankalinsa zai tashi kuma zai fuskanta zai zai tunanin makomar wannan al'umma ya zai kasance misali yanzu idan ka ɗauki masara wannan masaran nan masaran nan kusan ita ce abincin da talaka ke iya kai hannunsa zuwa gare ta cikin sauƙi ita kanta masara yanzu ta tashi ita kanta tana neman tafi ƙarfin talaka to idan ka auna masara wata ɗaya da ya wuce baya abinda ake sai da buhun masara naira dubu sittin da wani abu amma cikin wata guda sai da buhun masara ya koma dubu tamanin da wani abu kaga cikin wata guda an samu tashin farashi da ya kai darajar naira dubu a wata guda a ce a wata guda farashin abu ya tashi ya ƙari da har naira dubu ashirin a wannan kasan musiba ce kuma akwai tashin hankali ce sannan a waɗansu abubuwan kuma za a ga sun yi tsadar da ba mu ɗan adam ma mai tunanin wannan abin zai kai wannan daraja ko zai tashin da zai kai wannan daraja misali yanzu ko shefa ne in ka ɗauki abin ka gaida su masu koma shekaran jiya na ga labarai a wata kasuwa a kano inda ake kai kaso gwari ta kano kwandon tumatir kwando sai da ya kai naira dubu ɗari da wani abu shi ne sai da kai ɗari da wani abu na? to kaga waye tunanin haka to in waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne masu ban tsoro da kuma ta da hankali domin shi ɗan adam dole yana buƙatar abincin da zai ci don ya iya gudanar da rayuwarsa ɗan adam zai iya rayuwa in ba abinci da haka abinci lazim ne a wurinsa to sai kuma ya zamanto abincin nan mutum yana kallo ya fi ƙarfinsa ba wata dabara da mutum zai yi kawai abin ya fi ƙarfinsa to ya kenan za a shiga wannan ya sanya kullum masu bara da masu roƙo ƙara yawa suke a cikin kullum wanda ya kasa ciyar da kai shi abinci baya da zai dole sai dai ya fito cikin mutane ya nemi taimako kullum ƙaruwa suke yara ƙanana za ka gani da kwanoninsu suna neman abin da za su ci in sun samu sun ci kuma shi ne za su kai ma iyayensu gida to irin wannan rayuwa lalle akwai buƙatar mu yawaita addu'o'i na Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi kuma ya fidda mu daga wannan hali da haka muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka da sunayensa kyawa da siffofinsa maɗaukaka Allah ya fidda mu daga wannan hali mawayaci da muke ciki Allah ya kawo mana sauƙi daga wurinsa Allah ya sassabta mana ya rangwanta mana ya safkan mana da farashi musamman farashin abinci don mu iya gudanar da rayuwarmu cikin sauƙi Allah ko mai iko ne akan haka idan an shiga irin wannan halin hukumomi gwamnatoci akwai gudunmuwar da za su bada ba ya kawai gudunmuwa ba wajibinsu ne ba su fitar da waɗansu tsare-tsare policies kenan wanda za su taimaka al'umma ta samu sauki wannan tun daga karamar hukuma a Najeriya har zuwa gwamnatin tarayya wanda da Allah ta'ala ya ba amana a waɗannan matakan to wajibin su ne su zauna su tunani mai zurfi su yi amfani da masu cikin cikinsu a samar da waɗansu tsare-tsare wanda in an samar da su al'umma za ta samu sauƙin wannan halin da ake ciki amma hukumomi su runguma hannuwa su ma sai dai su dinga ba da labarin ana cikin tsanani ba wani tsari wanda suka fitar ba wani abu wanda aka yi don a kawo mutane sauƙi to wannan ba zai fidda su ba gobe gaban Allah kuma tsari irin wannan duk idan aka shiga irin wannan halin to gwamnati takan maido ta ne ka cokan wajen ganin an samar da hanyoyin da mutane za su samu sauƙin rayuwarsu amma abin da zai baka mamaki a ƙasar nan abin ba haka yake ba sai ka ga ana kinwa ana cikin wannan yunwar ana cikin wannan rashin amma gwamnati ta tafi wani wuri can tana kashe maƙudan kuɗi a wurin da wannan abin bai da amfani sama da ka taimaka wa mutane samu abincin da za su ci wannan shi ce najeriya ana wannan halin gwamnatin tarayya kuna ji ta ba da kwangilar titi naira tiriliyan wajen goma sha biyar inda jama'a mutanen najeriya titi suke bukata ko abincin da za su ci abincin da a ci abinci ake yanzu su irin waɗannan abubuwan su lazari su sai in an ƙoshi ake irin waɗannan abubuwa amma sai a koma ga abubuwan da suke su ne na dole a mai da hankali a yi ta inganta su don al'umma ta samu sauƙi amma kamar da nace ita najeriya haka allah ya yi haka bai ta addu'a Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi Allah ya kawo mana mafita Allah ya yalwata mana kuma ya azurta mu ya kare mu daga yunwa da talauci Allah mai iko ne akan haka sannan a ƙarshe dukkan waɗansu fitintunu muna roƙon Allah ta'ala ya kwantar mana da su tuna ta boko haram fitina ta yan iphone mutanen kudu masu kashe mutanen arewa ba gaira ba dalili yan bayafra allah kare mu daga fitilarsu ka kare danginmu da yan uwanmu daga fitiluwa da fitilarsu ka tsare su a duk inda suke ya allah haka fitila ce yan banditiri ɓarayin daji wanda suka hana jihohinmu sakat su tara hanya su kashe mutane yanzu shi ranar alhamis innan da ta wuce tsakanin kankara da mararraba kankara aka ce an cire mota marayi suka cire mota a nan take sai da suka kashe wajen mutum biyar sannan kuma suka ɗauki waɗanda suka tafi daji da su cikin bayan allah nan da aka kashe akwai wani mutum wanda an ce ma kamar shi ne direban mota shi nan aka kashe shi kuma cikin waɗanda aka kama aka tafi da su daji kuma akwai ɗan shi a ciki yanzu wannan ɗan nashi Daga ban shi aka kashe Babanshi. ya san an kashe shi kuma ka kama shi ta tafi da shi dace ya zai ji a cikin zuciyarsa wani irin tunani ka jefa shi a ciki wace irin azabtarwa ce kai mashi sannan danginsa da ke nan gida yanzu su kuma ka kashe musu uba kuma yanzu ga ɗan uwansu kaka ba kuma da rashin imani da rashin tausayi, da rashin sanin ya kamata wannan mutanen da ka kashe musu ɗan uwa ka kama musu ɗan uwa kuma yanzu wai so kake kuma su ɗauki kuɗi su kai ma ka sako musu ɗan uwansu wani rashin imani ne ya kai wannan wannan fitinar da kuke gani ana yi fitina ce wanda a tarihin duniya a tarihin duniya ba wani abu na zalunci ba sama da wannan don ko a jahiliya ba a haka ma abinda mutanen nan suke shi duka irin waɗannan fitintunu ne ta addu'a mai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana mafita daga gare su kuma ya kawo mana ƙarshen su Allah ko mai iko ne akan haka mu talakawa gudun wanda zamu mu bada wajen kawo ƙarshen wannan abin shi ne mu ƙara imani mu gyara zukatanmu mu rage saɓon Allah mu koma ga Allah mai ta addu'o'i to in muka wannan mun bada gudun gudunmuwa sannan duk abin da za mu iya yi wajen ganin an kawo ƙarshen abin ni. su kuma wanda Allah ya ba jagoranci su kuma wajibinsu ne su ma su duk abin da za su iya yi su ga cewa wannan abin ya zo ƙarshe duk da abubuwan akwai akan samu tafka da warwara wani lokaci akwai makirce-makirce ƙarƙashin wannan ta'addancin da ake da yawa to muna roƙon Allah ta'ala duk irin waɗannan makirce makircen da kullakullan da ake yi Allah ka warware shi ka lalata shi ka nuna mana hanyar da za a bi a samar da wanzajjen zaman lafiya a jihar mu da sauran jihohi na musulmai Allah kuma mai iko ne akan haka sannan a ƙarshe akwai bayan Allah masu buƙatuwa a wajen masu buƙatuci a wajen Allah dukkaninmu muna da buƙatu a wajen Allah Allah kuma masani ne ga dukkanin bukatunmu muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana dukkanin bukatunmu ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi bukatunmu wanda ba za su zama alkhairi gare mu ba in ka biya mana Allah ka canza mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahira ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين